Chechino en intervjuo pri radio kaj podcastoj. Mi ŝatas aŭskulti moderantojn, diras Edita Kulaĉova, la unua Chechino kiu atingis altan pozicion en la Eŭropa Dissenda Unio, EBU. Edita Kudlaĉova transprenis la postenon de administranto por la radia sekcio en la Europa Dissenda Unio Kai ĝis marto ŝi laboris kiel la ĉefa produktisto de la kreiva centro de Ĉeĥa Radio. Mi aliĝis al la radio antaŭ dekdu jaroj, ekde kiam mi estis ĉirkaŭ dekdu de mi auscultas diversain fremdain radiostazioin. Tiu tempe, exemple, mi auscultis Bobo Zoses, Music, cae Fomo Quar, de O, Ro, Po. Do mi lernis la Anglan. Studinte usonain studoin, cae nederlandan literaturon, mi pripensis, cion laboron mi pleisatus, cae mi pensis, che eble estos amuso en la radio. Gis anta unelonge vi estis la cefa productisto de la creiva centro de cecha radio, cio giuste estis via laboro? Mi cun igis la teamon antau quin Gia tasco estis inventi diversain novigoin cae tiel crei ian ponton inter internaciaj tendencoj kaj Čeha radio. La ĉefa celo estis montri ala la ĉefredaktistoj kaj dungitoj de la radio tion, kio estas interesa kaj utila pri la novaj tendencoj. Vi certe spertis de dum via tempo en la radio. Kiju la vi estis la plej grava? sen dube podcastoi. Mi ne diras tion nur, char tiu concepto de longe estas postulo. La plei mirinda estas la proceso de la reclamado cae mercatado de podcastoi en la lastai iaroi. Antau quin iaroi, ciam ni preparis la unuan podcaston, ciui diris al mi, che estas malbona concepto, che neniu auscultos podcastoin. Mi ofte, cae felice auscultas musicon, cae mi ciam pensis, cae estas mia privata opinio, che Spotify iam anstatauos radion cae la rolon de radio en la musica sceneio. Sed mi vidas en mi mem, che mi ancora bezonas iun, por recomendi bonan musicon al mi. Mi eble estas maljuna kaj konservema, sed mi tamen ŝatas aŭskulti moderantojn, kiuj diras, kio estas bona kaj kio ne, kaj kion mi ŝatus. Por mi ĝi estas signo, ke la radio ĉiam estos ĉi tie. Kiam vi pripensas ĝin tutmonde, kiuj radiostacioj laŭ vi faras bonan laboron, Min frapas bobozo en Britujo kai no poro en Usono. En Europa min lasta tempe fascinis Radio France per gia en havo por infanoi. Danke al gi la infanoi de nove auscultas. En havo por iunai infanoi, inclusive de bonai noctai racontoi au ecmeditadai podcastoi, estas vere belai. Ele faras multon. Mi pensas che ci estas tre malferma cae progresema aliro de Radio France cae mi shatas tion. Mi ancau trovas la laboron de la Zobozo Product teamoi en Canado cae Abozo en Australio interessa. Mi estas en contacto cun la homoi de tiui teamoi per red posto. char mi bon renconti ilin persone. La maniero kiel ili presentas novain autoroin malfermas discutoin pri diversai temoi, kai ludas, kai ili pruvas, ke ili faras vere bonan laboron en tiu campo. Rakontu al ni pri via nova laboro por la Europa dissenda unio. Vi estas la unua cehino, quiu atingis tiel altan position. Yes, mi pensas che plurai cehoi iam laboris tie, sed en ingenierai cae productai postenoi. Mi estas la unua cehino, quiu havas administran postenon ene de ebu. Ci estas excita, sed samtempe mi prenas gin, quiel grandan devontigon. Mi elsendos radion. Mi postsekvas Graham Dixon, kiu estis la ĉefredaktoro de Boboco Radio 3 kaj poste laboris kvin Auses, kiel radia elsendestro. Li faris bonegan laboron, se li ne emeritiĝus, mi ne pensas ke mi transprenus ĉi tiun pozicion de li. Li multe laboris por homo i auscultu la radion dum veturado. Ec se oni havas interereton en sia auto, la radio ancora estas tie, ne temas nur pri Spotify. Ni volas malfermi pli ne discuton pri interretai podcastai formatoi por public serva el sendo. Cio estas la practica flanco de la labor chanzo en citiu tempo de la vivo? Lau mia scio, ebu havas sideion en Genevo. Mi povas diri cun certezo che neniui comerzai voyagioi au conferenzoi estas planitai almenau gis junio. Cio ocasos interrete. Mi pensas che ci helpos al mi trovi mian propran ritmon en la laboro. Samtempe estos pli complice, che mi ne havos personan contacton cun homoi, ciui alicase estas dislokitai tra Europo. Conferenzoi cae similai eventoi comencigios de nove de septembro, cae samtempe ne recomencos voyagi.